petuk joko gondeli sapu saiki wis ungsume jalak kucing lolo anake lampune mati kepancal bapakne saiki pembangunan wis maju embong-embong padha diaspal lampune padang senajan mlaku ayat dalu kaya awan ayo cak seneng melaku ditabu jula-juli aku piratik kerungu taban jula-juli utang-utang yang usawangan ini kaya uskak dia utang tak kedungan ini genah-genah takon apa? Dalane kesa kutho niku pundi, Pak? Gak niki wong ngendi karo kutho? Sampeyan iki takon kutho ta? Nggih. Lah niki nek kepengin ro kutho, niki sampean ngulon serut, menggok ngidul seret, menggok ngulon serot. Lah niki kutho. nek ceblok krosak ngoten nggih. Cari takon kutho. takoni ngono kaya nesuwan kok benci aku. Eh sing benci mon aku. Takon niku ndelok tugase. Eh nek waktune aku gak tugas ngene iki kon takoni kenek wong cek tugas kon takoni. Mbok iki dijawab ngeten mawon, nggih dalan mriku ngilen niku sing lampune padang niku kutho ngoten. Mbok sing enak ta ngomong kali bangsane niku. Iya iki lho ngulo, niki lho lampu padang kutho. Nggih matur nuwun. Monggo-monggo, Dik. Sampe niku padha wong gendeng. Eh, gak ngereken. 6 menit, Dik, Dik sampean niku. Tiyang niku tasik ngedung pun ditakoni, Dik, kula wau ndamel parian sampe keliru. <laughs> Soale kula kesakutan ngeten tujuane, Pak. Nggih, nggih. Kutho diantarané mriku niku kira-kira pinten kilo, Pak? Loh, kira-kira ngenten nek 5 kilo mawon. Lah sak kilo niku pinten? Ningali beras e, Dik. Nek sing enak niku 300, sing rodok gak enak niku 250. Sampeyan niku yen napa sih, Pak? Wong kula niki takon malah ngomong regane beras. Dari takon sak kilone. Sak kilone mono 1000 meter, Dik. Lah niku, lah per meter e pinten, Pak? Sing kae nelek 300. Lah sing wol ngene iki sampe 2000 sak meter, Dik. Mboten maksude niku lho nggih pinten kilo niku lho Pak nggo meteran. 3 kilo napa 4 kilo? 3 kilo an, Dik. Oh nggih ngoten ya, Pak. Iya ya. Takoni ngono kok benci aku. Eh sing benci mon aku. Matur nuwun, Mas. Monggo, masalah <laughs> rek wong iki. Eh ala penggoda iki on. niku gak tau oh, ditapuk wong. Ih. Eh. Moroan tangan ya wong arek. Kula niki senes bojo sampean lho, Pak. Tuangane pelak-pelak. Gak dipelek maneh wong takon niku mbok mesisan aja dicecil kaya wong ngeridit ngene. Mboten maksude kula niki mangke teng kutho niki badhe pados niku stasiun. Lho. <laughs> stasiun kok dipadosi? Si. Ajeng teng stasiun ta? Nggih, omahe sepur niku lho. Oh, sane omahe sepur stasiun. Nggih. Niki lho, enten omah gedhong niki sing mujur ngulen duwawa niki. Niki stasiun. Oh, ngoten ta. Nggih. Pokoke kula niki mangke njojok mriku. Sampeyan njojok stasiun. Toko ning ngene nesuan kok benci aku. Lho, dibenci pindho. Aku sing benci, Dik. Nggih, matur nuwun, Monggo, monggo. Oh, alah. namai dhisik mung gak rubut to. Nek aku sing nduwi sapa sing nduwi? wangi tuangane. Ya apa. Sampeyan mumoro tangan Pak Ung dereng resmi kok moro tangan. Lah aku iki bojomu ta nek dorong resmi. Mboten maksude kula kene tak tengene stasiun. Kula niku lek usaha napa niku karcis niku terus carane niku ya napa. Lah teng stasiun niku lek bolongan persegi cilik niki ya. Nggih. Lah tangan sampean sambel bagen belung. Nggih. Kenteng riku sampean ken oleh. Eh dadi kula niki enten bolongan. Lah, kula gogoni. Wah, digogoni padane golek iwak ae. Lah nggih, niki bolongan cilik niku digogoni terus. Pun pun digogoni. Lah maksud sampean rogo. Lah nek pun rogo terus digoleki ngoten nggih. Nek enten grenjel-grenjel. Sampean cukup niku. Lah niku napa? Beton niku, Dik. Malah sami beton. <laughs> Sampeyan pun gucok, men guyon. Sampe keplecuk kabeh. Mboten kula niki rencanane lunga adoh. Lah, sing niku wau sing grenjer-grenjer niku wau. Niku karcis. Oh, lah oh, dhuwit sampean sampean keaken ngoten lho. Napa niku famili kula adik kok kakek dhuwit. Lah napa sampean niki sik pernah ponakan ngoten ta? Lah sing loket dhuwit niku lho sinten? Kondektur goblok. Oh, sing enten sing dodol karcis tengene loket niku. Lah, niku kondektur. <laughs> dodol karcis. Nggih. Padane nggih seneng ngeten nggih, Pak. Pak kondektur nggih. Lho, kok aku Pak kondektur ya? Mboten niku mangke lho nek mlebet mriku. Lah. Terus kula munggah tengene sepur. Munggah. Nek sing wong iki klambi kuning, celana kuning nika napa, Pak? Nika ta? Nggih. Nika polisi nika, Dik. polisi kereta api nggih oh nggih lah nek enten sing niku klambi abu-abu terus nganggo topi nika sing gawa cadut nika nika kondektur lah cadut niku kangge napa gawe nyadut lambemu <laughs> Kenapa ning ngono nesuan? Oh. Catut iki ya kanggo njepit karcis iku. Oh, njepit karcis niku. Nggih. Ngoten Pak, nek ditakoni sing enak. Njepit karcis, Dik. Nah, niku bedane kendaraan niku kula macem-macem sih, Pak. Macem-macem. Nek kereta sepur niku Hmm. Nek turu sak mono dawane Nek turu nggih. Niku dereng ndodok, Dik, niku, Dik. Lah nek sepur ndodok niku <laughs> Ah, takon kok neko-neko. Lah mboten neko-neko napa wong kula niki takon. Baturu banjenget. Oh, jadi takut no. Sing jengking. sepur niku lho kok. Oh, nek sepur jengking barang. Lah sampean sepur kok dodok. Lah sepur niku nek pun didodoki. Loh. Lah engke nek pun sepur niku berangkat, lah kula lunga niku kesah pundi niku nggih. Lho, lah terusé sampean kesah kebon binatang. <laughs> Lah nek pun duwe kebon binatang, sampean ndelok sampean kembaraken putu sampean, Dik. Kalih napa niku? Makoah niku. Ah, ngenyek sampean niku. Oh, kebon binatang niku sampean mboten mule bang nginep, mboten urusan kula niku, Dik. Pek ngenten-enten bolongan cilik digogoni malih. Oh mboten, mboten, mboten. Niku omahe macan. <laughs> Bisa macan. Lho, lho, lho, ambek Mariam lah apa nok kene? Oh, lho to. <laughs> Lho panggenan. Kalau kenal lho. Lho ya apa aku kit malah ngrungokno. Kok niku lek ngekek keterangan wong sing bener ta? Iku mang dodol karcis dari kondektur kon niku malah oh, bingung sing kok kok takoni recel ae lho gak mesti aku ngedung ditendekno. Ngedung ditendekno durung. Lho iki Marion. Mariam. Wis gak ono. Mariam. Mariam wis kowe oh. hubungan karo Tol. Mosok gak krungu. Mariam. Lho, mu marek iki masih ngene. Oh, umum Masih e? wedok nek tau kebo bareng ri. Iya, ndelok balungane sakmene gedene. Ngrubono kebo omong ame lho. Enggak maksudnya ku tahu aku ke kulaan sapi lho oh, belantik ta? Belantik kok ngrubun. Wedok-wedok kok belantik, Dik? Lho sing dadi masuk belantike. Lah napa nih? Lah pecutane ngono. Lah pinter mejet are lho sembarang dilakoni iki mblantik oh. yo oh. dagang sayur yo iya dagang besi tua yo gawe gedek Macem-macem. gedek Apa sampean kepingin tak gede iki? <laughs> Kadang-kadang niku nggih nampa pesenan nyithak boto barang dik nggih. Lah niku penggawean niku pokoke yang halal nggih. Hmm. Dimakan itu enak ngoten karep kula. Pokoke gak pek binek barange pinek. <laughs> Wah ngomong wis kenal lho. Apa pek pinek barange pinek. Lho, delok nomae krungu kabar omae Jang. Omae ta? Lho, gak krungu. Didol. Iya. Lah napa Dik omah didol Dik? Nggih kangge noro kita lho niku. Hah? Wong wedok senengane torok. Disusun maneh. Lah ben kok susun pira telu ya? Telu. Saiki pitu. Pitu. Waduh kok dukur. Omah lho pegrembong omah. Di beton. <laughs> Temen di beton saiki sik luru nangka iki. Balik nangka ya. Hmm. Eh, lho. Eh, wong iki biyen niku keturunan wong ndi? Sakmene gedhe niku. Lu critakno ta, omongno cek rusak. Aku ngene, Mas ya. Sampeyan iki asline tiyang Jawa ya. Hah? Asline tiyang Jawa. Lho, ora ngerti apa Jerman. Oh, Jerman luar negeri. Lho lan apa? Lah Jerman jejere kauman iki lho. <laughs> Jerman kok. Lah asline Pakistan anjene. Delok wong-wongane papakane Pakistan. Oh, Pakistan luar. Pakis gunung. <laughs> <laughs> Ya, lah sida kumpul ta. Pakistan. Pakis wetan, pakis wetan. Aku beran londo Tapi bener gede, tapi bawaan lanang. Anu bawaan. <laughs> bawaan wedok ngono lho, nek anjene dipercaya. eh, eh di enten arek-arek jare ngumpul arek-arek tetek eh, digoleki omongan mbek sapa hari. Loh, iya ya. Ya, wis ngumpul nang kono. Wis ngumpul. Lah sido kumpul ta enggak saiki? Sida kumpul jare. Eh sida kumpul saiki tangga. Sida dikumpul arek-arek lho. Dikumpul no tangga. Ngono kok sida kumpul. Lah dikumpulno nek sido ndi? Arek nek wis nglumpuk ana kene ku rencanane ana iki awak dhewe kan latihan. Ono jare gawe hiburan. Ono ah, hiburan awak dhewe jange. Lah hiburan opo? E? Wis macem-macem ya hiburan tarian ya. Oh. tari tari tari utang barang. Tari utang. Kok <laughs> oh, iso tari utang iki lho. anu ya judo judo karate karambol wis macam-macam jane okay. nggih kesinan Jawa dan oh. tapi sing penting nglatihane ya iki kapari kan ana ja anu oh. yo Halo, <laughs> kon kok nyelukmu selip sih lho. Kok celuk cak ya. Nah, teko mburu koyo badrun. <laughs> Iki lho. Apa ne? Sinom iki apa jane aku ngenano. Sinom iki macam-macam kanggo nenek arek cilik aja akeh-akeh. Hmm. Nek kakean ku nemen lho. Sinom percaya, percaya, Maryam percaya. Sebab iki lah biasa dodol jamu gendong kan iki. Iki lho sinom pari apa? Pari apa? Pari limo, pepi limo. Pari joto, pari joto. Ah, pari joto ya PB barang awakmu. Sing ini kalau sing lamun benjang yen pak las lho pak las lu pak palastro kok pak astro gene ya apa sih iki sing sing lamun benjang yen pak astro oh iya mari menawa yo keliru ngene lho ya lamun benjang yen palastina Sering ngantuk darna iki. Lah apa sing Palestina iki? Sinom dicampur darna. Lah padha karo iki sih. Sopo manis Koyo siran. Nah, siran nak siran jaranan iki. Kene lho lho. Sopo manis Koyo sitrun. manis-manisan to ae. Ya jane? Si, si apa iki? Uh, eh, ya si si sop ae. Sop ae sop sing sinjal nah. Lah ya sinjal gak disiwen. <laughs> Ono tenan si jaket jika. <laughs> Eh, saiki genan ae. Soale awak dhewe ya duwe bakat. Iya. Tapi duwe bakat banyak nih. Cuma bakat sing asli induk mandala <laughs> saiki. bakat. Bakat tuh ganduk balung bendo ta. Ngomong amu. Anu sinem ya oh, bakat. <laughs> Wah, ora. karo bahasa Indonesia kok apa sing nguliane katut tarik Sidarjo situ. Sopo? Namun. namun di oh, situ. Oh, Mesti ana namune Oh, sing jarare umum namun sumawelo. Sumotelo. Sumombelo. Sumolewo, sumolewo. Eh, ya apa sih sinom jane sing? Ya rungokna ya. Sing bener, sing bener. suniki dutaning nata iki trecer iki iya iya nanane tak joget lo prabu kenyamaja ya ya iki sing ngomong sinden bledek sinden bledek ya biyen nak ngene latihane. Sekolah aku lak Kampung Malang kono. Iya, terus oh, bareng Jio liwat ya iku mangko ora dadi menak Jio. Lah, lak kenal Pak Armin bareng. <laughs> Pak Armin. Eh, lho, cerita dadi mulai ya. Iya. Arek iki tak himpune dhewe lho. Kono lono swara enak tetik kono mesti ngono kok apa. Sapari ku wis gak pandang bulu. Kowe lho tadi dhewe. Wong bae ndelok brutu apa. Eh, Ya, brutuku butuh gandeng iku apa? Rasamu doro ah. Aku ngerti. Buangeten kok. Wis tak kira sir wonge, paling sir omae wis tak. Kok mau apa ngomae cagak kari loro gendil. <laughs> Oh, wis payu kok omongan. Kowe iku katut barimin iki. Si <laughs> Ilen. Ini lho soal barimin lho ya. Sing dimaksud kartola iki lak ngene ta. Gua nek kabeh kuwi padha ngumpul, yeah. nek panjenengan kuwi paham karo gending-gending kebudayaan Jawa asli. Lah engko dikembangno. Oh, Tari nari ae, nari awakmu kon njaluk kembang Kembang amben, ya. Nah, Oh, gak enak lho. Kembang-kembangan sembarang iso iki. Sing enak iku kembang turi di pecel ya. Seneng pangananmu tok ae. Oh, gendinge sinom iso. Oh, iya, iya. Kinanti. Pangkur. Pangkur. Ayak samirah. Iya iya. Lah iya. Ladrang. Temenan. Ladrang. Sekolahe nang Jawa Tengah ladrang lodrong. Loncong. Loh, eh aku percaya nek sinden iku lubangi hidung iki berdekatan sampai mulut ta. Iya. Iki suarane iki temen kurang enak. Kok iki lubang hidung sampai lubang mulut iki jarake jauh kaya gajah ngono. Iku mesti ulem suarane. <laughs> Awakmu wis tau. Wis tau dikaplok Jepang ya. Nah, masa wong wedok nek telaline ya. Tapi tau tanggapan dadi ribut buyaran wuh. Wong ngetut ya apa? Buyar wong ngetut no ri. Waduh ya apa lang katutan cengkir. biasa iku, nek kerajinan dulu biasa dek iku. Padahal aku gak sengaja. Waduh. kaya cingkir karo toples tak lebokno. <laughs> Iki elmune lak kanca sing ditiru. Ya <laughs> kaseman. <laughs> Wah, iso mesti tintiman gawa tas kuwedhe. Soal teme ulah ngene. Dadi ngene lho nek pancene. Yo sabar monggo yo, Pak. Sing wakno temenan, sing serius apa lu. Dadi iki kok latihane nang nggonmu apa nang gone omahe Sapari? apa nyewa stadion. Lho, sing penting iki dimanfaatno rekaman, apa iku? Latihan iku nek wis sapi kan iso direkam lak ngono. Eh, rek pandangane stadion iku gedhen, rek. Iya, sing ngerti lo Kartolo, Mariam safari latihan. Sing karo, sing karo sakno juru kuncine ngono awake. Yo enggak, soalnya kan ono anu dhewe-dhewe nanti kan dibentuk pengurus. Oh, nek pengurus e bareng. Ngurusi wong telu tok iki ta. Iya. Ngurus kabeh anggota sapa gak ono. <laughs> Ini nek ngono ya, aku tak berangkat sih. Aku soalnya wong wedok rumangsa rumong ladeni wong sak mono kae. Iya iya iya. Wong ladeni tukang batu barang. <laughs> Lah lah sewu ya. Iya. Iki Maryam iki rambutnya berhenti asli ta rambut iki berhenti kakek dicekel. Loh, engko kan diabot tapi Kuriting, ngawur ngawur. Salon ri, rumah eh. sakmu gelem koyo arek-arek kawat diobong ngono. Iya. Dideleng lu rambut gak gelem. Gelem. Gak tau wong iki lek ono bengkel mesti menggo. Lho deh. Golek gemuk. ngawur ae. Ya, kami iki kami kami iki Mbak kami tendang. Iku berintik gak merata ta. Berintik iku mburi to. Iku mbo apa iku? Ya wis soal berintik ku gampang. Soal latihan gampang, ku aku sing siap-siap pokoke ku persiapan makanan tak hidang no sing sing sing enak-enak lah. Pokoke aja diantar bungkusan terus ta. bungkusan iwake ya gak seragam. Tapi eh bapak ana omahe kok jek kuwatir gak lepas teko iku kok. Oh iya iya. Eh, bandeng cuma ya wis kuru. <laughs> Ya aja lali anu anu yam. Opo? Oh? Wis pesen ku ae kau kenang-kenang aku. Opo? seneng am apa? Iku BH-mu coplon. <laughs> Ngawur ae kon sing kok jaluk sing ganggal iki kanggo pertahanan. <laughs> Ya kan situ. Lagi kok coplo lak moroto. Seneng aku nek nglembreng. Tapi masih ini teko mburi delok. Iya iya. Lho lek teko ngarep. Panjene teko ngarep ngono. Tapi menarik lho. Kon lho wetone slender kali bokor. Tapi lek teko mburi delok kan gak koyo slender. Kaya apa? Kebusongkel. Wis <laughs> Mulya dinten arek-arek iku. Ya wis kok liwat konae kok. Lho, liwat ya rono aku kok liwat ya sing ngubungi kanca ku situk kari situk aku. Kok kari situk. Heeh. Ya wis tak berangkat aku ya. Iya, iya, sing hati-hati. Iya, kok sing hati-hati. Lho enggak ngono omonganmu mangko lho. <laughs> Oh, berangkat ta? Kare jual Julia. Eh? Iya, ah? bener. <laughs> Kok gue cari latihan kono? Ya mesti ngono ya nek renang-renang. <laughs> Yo pegel. Yo brek lon sampe nyeret tim lakune. Wes wong gak tau susah. Kan iku uripe seneng terus. Seneng ana awake lemu. Lah ya apa ben wong mangan gak entek mesti didedepi. Ya mesti ae yo. Kepeduk konco mampir-mampir ana wedang gak entek ya gak gak sampe ngorai wis rejeki. Kampian Iya. Panjene wong kudu Wis saiki aku tak nomi Maria, Mas. Ngono ta? Iya. Ya aku tak tututi kok. Temen Iya, iya. Wis tak tinggal. Iya. Yeah. turun dadi bojo tak belani kak karu-karuan bareng saiki wis dadi bojo bendina geger turu sak turu aku gitu singkuri ae <laughs> biyen nek mangan iki mangan sak mangan dulang-dulangan saiki aku nek mangan mesti dilotek ari aku Enggak, <laughs> sang sangat neputune wae aku iki biyen yo ngono kemanten anyar aku nek turu gak kemulan nek dicokot lamuk diceblek tangane halus ngono. Saiki nek aku turu jarno, ya dicokot lamuk ya diceblek tapi tapuk ambek parut. Iki bojo tanggale mungsuh iki. Wingi ya ngono nyugi kopi ya ngeling-eling wong lanang teko nyambut gawe. Katik ngelak pisan, ndek emuk terus tak kokop dadak tir. sangane balungan bae aku iki. Ya, pengono seneni alise tepung. Wis, wis, wis. Sa. Napa? Walah, tak goleki nduk mburi gak ono eh, ngene kene. Ono ngarep ngene. Mangkane kok arek cilik-cilik mang mlayu nang ngarep kabeh. Apa? Lah lah apa sampean meneng-meneng nggawa kaca medongkrong ngene tengah latar. Lho kan gak ero ta? Napa? Lho aku tadi kemi di bedet ngene. karo aku. Ono tak Nduk. Berlagak. Rambuté disemir. Lho ya apa? Kaya. Kemajuan. Kok iso nyemir mbok ndelok-ndelok? Soale meni aku lak kumpulan. Kumpulan apa? Ambek pedes kibas iki Nyemir iku mbok sing rata, delok ta? Iringan kiwa tengen ireng. sing tengah putih iya sing ro. Iya. gak rata, bareng kok doan kok blek <laughs> Lho ngene roh nek kaya ngene ya mbok benak napa. Oh. Wingi ku nek semirin tek, nek gak diduwe iku cak njaluk duwe gitu ku semir. Mesti tak kei. Lapo cet putih ya omplung ngene lelet-lelet ngono. Jare njaluk putih. Aku ana di tengah pasar nyimpang ana CPM liwat karene. Aduh. Oh, Padahal wadelane nek sampeyan ku iki? Gak panjenengan kon ndolek ndolek sumbere perkara terang-terangan ae. kula ta, di wong aja lata. Lah apa gawe rambut abang barang iki? Niru iku lho, metrai iki. Kok iso iku lho? Gua ndelok-ndelok rambut abang kok diuntu ae kan rambut abang barang. Lah waran arek-arek nek ngerani aku lak gak duwe untu sih. Tapi untuku jangan tak abang rek iki ya. Rambut abang untune abang. Enak tak pletur kok. Aniku. Jo ngono ta. Lah pose kok brayae sawangane. Lih. Aku lak jange melok kumpulan arek-arek iku. Gak ngono celanaku kok iso ya. Nek bokonge kok iso bolong telu iku nek apa iki? Kok nek gething aja gething pakeane rek. Lah apa sih? Kemejan barang saiki kon nyonyoki rokok. Ya apa? Nyonyoki iku sapa? Iku bareng... trika kobong. Lah ya alok-alok. Pungasane aku buwu wingi tak gawe. Delon panuku ketok kabeh. Cari <laughs> nyaluk gaya, kok meneng-meneng celana disuweki, pating seluwir. Lah ya apa arek nom-nom iku? Ditembel godhong waru iku model apa sih karepe ngono iku? Wingi tak loreng-loreng tak tulisi mosok mangsi ya. Lah apa iku? Wong nganges. ngono. Mbok model iku sing bener ta rek rek. Sepatu Mas, wis tak jengkel delok kon. Apa ah, Wong ngeru wong lanang jange lunga, ya eh, ana omah sepatu mbok disemir nek gak diduwek njaluko. Lah apa godhong kates kon kaya anges iki. Rewel, rewel. Gak rewel. Disemir ireng njaluk pote. Wis tak kan tak pote ngono lho. Apa ku semir ta? Apa? Lah apa tak kapur kok. Iya wong semir larang. ngomong ngamu kan lah ya jatuh lato lah ta eh. kenapa sih kok ingat-ingat orang jobo ya ya sawangani lah itu perahu tuh nundelok aku ya ngunu iku perahu tuh lapo lah ngusung watu aku lah butuh no material aku nyambut gai ke kapan lho ya apa kan lah tas iki lah aku kirim batu merah ke pirang ewu pirang ewu <clears throat> mbok takono teng tes dia wani wong aku gak ngerti rek urusan material yo kon tak kandhani sedina dino iki wis meneng wae kon kudu sabar soalnya engko aku gak iso ngekeki blonjo kon kudu tenang ae tenang tenang ae kok iso iku lho gak ngekeki blonjo kon tenang lho kon mangan apa lalah wong pekero mangan kon niku ya apa sih masuk kan gak duwe tangga nek ana tangga mangan deloken ae terus ya apa segone wayahe ngeblak kon liwat tolak wis mambu keluke ya Wong iku ya apa wong lanang wong lanang ya apa ngono Aku kate metu. Nandi? Ya biasa ae. Cronone durung tak Ya apa? Ya gaen lungset kabeh iku. Mosok gak botol arek. Kok iso golek botol kaya apa sih? Kayak banyu anget tadi glinding-glinding nang. Kan niku. Sawangane lek nek lunga berai. Kan kocok moto. Minyak rambutku sentek. Eh? Minyak rambut. Endi ana minyak rambut? Iku mosok minyak rambut wong iku stand pad iku. <laughs> Cek kapok. Iki yo keliru. Apa? Lah apa? Mertego dikelang. <laughs> Meneh-meneh ku nek gawe jajan nek mari kesen rek. Omong amu kan niku. Bapaknya tak pasangi, tak dek wadahe minyak rambut cek kapok. Mulane aku tuh. semut tangga. Ayo turu krasa gatel dadak semut cilik-cilik. iya nek nang rambut gak apa-apa kuping terus hawak-hawak-hawak. Wan niku tak nandi iki? Eh? Arepe jenenge nandi. Ya metuke arek-arek. Melok apa? Oh? Ya apa? Melok. Melok sepatune wong lanang kok niku. Lha apa oh, sih wong bojone kok? Ya gak apa-apa, tapi didelok keadaan wong lanang iki maksudnya bergaul tah nyambut gawe tah ngelencer iku lak delok-delok. Lah iki nandi jane? Nah, urusan nyambut gawe. Iya. Oleh dhuwit. Lho pasti. Mbok nek ngono. Loh, pokoke atike tak biru-biru ngono wis tak culno. Gak njeniko niku nabimu nabi kresek njeniko. Wong lanang nek kesake ana kresek-kreseke durung ditakoni wong wong lanang guyu kekel. Wingi turu lho sama guyu kekel. Lha apa? Tarane niku memang guyu njen lambemu petot. Saiki aku di petot petot biyen po'o. Wadah biyen ae nek tak gonceng tapi pancen siji rek kemanten mau munggah nek tertek bongkok iku disapa arek-arek aku jamane awek kon apa oh eh warep nang ndi aku menggos-menggos tak kuat-kuatno lancar ngono lancar nang kalu oh? bokor bareng saiki mudun <laughs> wis koklo sampean niku <laughs> ya mborek tambah tua tambah tua iki lho kekuatan aku ki wis wis mbuh wis gampang masuk angin linu barang Mangkane ta. Nek linu dapat supiro, puyeng, nek puyeng kumat aku gak ketok uang aku iki. ketok apa? Ketok dhuwit puluhan. Saman <laughs> ku aneh-aneh. Mangkane aja sok ngluyur bengi. Ya nek perlu ngunae lho, awak tambah tuwa iku tambah gak karu-karuan. Engko nek tak tak tinggal engko ana dayah waran emas tak tindak. Mas apa? Ya Mas Mas Pawiro iki lho, mengamu. Ya aku rek. Walah jatik ngono tah. Nek ditakoni kancaku lha ti ndak pundi lha niku mbambung misore tertek ngene. <laughs> Omonganmu. Sampe niku kok tak tinggal ya. Wis ya. Iya. Kok gak enak atiku. Mandi lah ngono jare ana hubungan-hubungan apa. Kok pakaiannya api. Penake tak tutno ae teko doan. apa karepe? Bene kok jare sanggup melok. Lah iki tak susul nang omahe wong sing wedok iku kurengi kaya ngono. Ngomong lirih-lirih titik jare aku iki njomblangi sing ana wekasan karo wedok. Nah ya kok temburane nemen sing temburane ku apane wong sing lanang kaya Petruk ngono. Karo lek ganteng kaya aku. <laughs> Enake dinteni ambek ngapal-ngapalno. Ampean kaya sapa kon? Loh, kait narik dadakno wis oleh muga ruisin kon kebajet panjen kon. Lah apa? Ya apa oleh gak ruisin. Sampak yejas dadal pecel. Tolo nek nganggur yen mriki napa dewar, kula kangen ngansu. Oleh muga kebajet kon masih wong gak duwe penggawean iki mbok ya jaga gengsi lah. Kon iki kok keleler-keleleran lauk-lauk di tengah dalan. Iki rumah samu embongmu tah ya apa? Eh kon iku mandor embong ta. Iya, pamanku ta. Lho ngene ku tak belani lho kon lho. Ya apa ya? Sudah sampean pun gampang ngomong sing kaya ngoten. Cek kapok. Tolon ku anake wong cukup. Hmm. Anake wong soge lho, mosok dik warung. Karo soge utang yuk ngono. kon munggo tak gebuk sarung tak iseni watu ya. Kok ngawur ya. Ngancam pati ku lawan. Hmm. Aku mah ngati ngapalno. ampian kaya wong jolong lu ngarepku mah wis aku bendino ngapal <laughs> Ya wis bojoku turu tak lirik bareng wis turu aku ngreng-ngreng Ya po ampian ngono gak ngono Mu beng tepi nengsa mirah <laughs> Untuk ini samudra. Iya, karepku ya ngono. Gano elek wong apalne iku, cuma ya kari nata suarane. Iya. Nek swara kaya awake dhewe ya kudu di jamu sak jamu iku kudu delok, ngono lho. Hmm, hmm. Suare gak kenek mangan goreng-gorengan. Mangan gorengan bareng. Gak oleh. Yo wajan bareng dikek lengo dipangan iku gak oleh. Seri kandhane. Iku gak larangan lho. Durung ana sepur lempung nek wong mangan apa? Mangan wajan iku mati lho. Oh, lah iya gak oleh. Iki lho, sing gora sing enak iki nek jange main utawa swara digerakno ngene ya di ditokno. Mm -hmm. Kok ngombe pirtus iki lho. iku enak yo? Enak. Iya, marino njupuk korek. Mare ngono? Sumeten marino kumpon. Aduh. <laughs> Masa mriki belajar ngenakne swara ta lampu strongking iki. Iki niate mek wong loro apa kanca akeh? Dinteni pisan. Nduk pose kono. Ome genuk iku. Sapa? genuk kediri lho lho lho lho iku <laughs> melok yo lho iku bos lho ya apa iku tas ditembelno iku mari bocor kok bos iku isini sini lho isini sini apa ket lho nek potongane lemu bodine oleh lho aku terang-terang gak buka rahasia nih koncol mm rambutnya mari diketok didol iku lho ngawur <laughs> kemajuan nek dikriting. Oh iya. Lek bos iku kuat. Omahe susun piro telu. Lek pancene binara arek gak sampe setahun entek iku sak tanah-tanah. Opane, <laughs> kadek mbarek wong lanang lek suarane enak, kadek rupane ganteng. Oh, mlepek ya hmm, apa? Nek ngono aku kok setengah ngalem ngono. Yo, ngalem mo yo. Iya. Yo, ngalem mo. Cek di tukang. Dari <laughs> ini kan niku blok, blobo. Lah ndelok ngalem e lek suara peno enak yo. Nek diwuruki ngomong bareng ku lancar dramane enak. Iya. seneng drama bareng iku. Lho mosok? Lho ya apa tas iki nontok bioskop iki. Heeh. Hmm. Ora Apa? Nang India. Tuh, nang India. Kebajet lho kan iku lho. Bajet apa? Kok iso lah apa di Indonesia iso nang India iki? Lho ya apa rene? Iya. Ngetutno papine. Papi sapa? Lho, papilion. Lho, sing lanang Indonesia lan nduk kono. Kono kono. Nduk kono kecelakaan mati. Hmm. Sing wedok mulih rene terus gawe omah iki. obyek iki lek bengi weno. Lho, Joko oh, bengi bareng. Iya iki. Ya Mariam iki Joko bengi. Jo <laughs> pakai nansip iku masih ngono. Engkok mari pakai nansip ngono setengah papat sik repet-repet iki. Iya. Ndolek umplung wis lah. <laughs> Nang sampah itu. Mumpung bojomu gak ana. Iya, nang budal. Kak kira runggone temen. Ah. Kono kok ngenteni ya. Eh numpak becak. Eh, eh, eh, eh melaku ae lah nang terabas kene lho. Oh iya wis. ayo. Ayo. iki ya apa arek jare ngejak. Lah ya wis wayahe latihan. Lah kabeh-kabeh wis yogane ngumpul kabeh. Persiapan hidangan wis tak siapno. Lah iki apa? Menara Mas Rene ta? Lho. Sing mrene lho sapa? Arekku kesasar Dene? Eh. Wis. Ketan lo wis suwe le teko. Sing Lho emang golek awakmu emang. Lho tolong iki teko ta durung. Wis tapi golek awakmu. Lho iki emang golek lho ya. Kok liwat mburi. <laughs> Arek kucing-kucingan. <laughs> Ngerti. Mburi. Ngerti omae rondo rek ge mainan. E. <laughs> Tapi rondo-rondo teles kenes iki. Teles apa? Ya winginane tiba. Teles iki gak teles blas ya. umume sing ngene kene. Lho temen kuwi ngene nyelatu. Nyelatu tukang parkir. Iya. Lho ya apa? Lah ana pekarane ya. Lho, iki lak ana mburine montor ah. Tak montor wae maju kok mundur. Kegiles iki. <laughs> Jempolan nek kegiles. Sepatu anyar gak tak gawe sikilku mari kegiles sepur. Anu. <laughs> Iki tak siapno kabeh iki mangko panganan wis apa. Wis disiapno? Heeh. Ya kari diistirahatno, lek disiapno tok ya gak istirahat pegel arek-arek iki. Wong-wong sembarang durung dimulai wis istirahat. Iki apa iki? Tapi ndelok jaminane latihan iki iso giat tapi lek jaminane Jaminan komplit. Iki mangko tak tukono piting tapi tak delok pitinge mau kena tekanan batin nanti wis kuru-kuru. kuru. iki ngene carane wong menungso iku aja kentek nakal ya apa ditanting agake guru mbok disuntikno <laughs> omong-omong kepeding kok disuntik ngene lho dayane arek arek iki ya hmm. arek iki, arek iki kan iya iki masih gano iwak anu iwak iwak lele iwak bader hmm. pokok bader iki doyan masih gano bader lanu jago hmm. jago kodok celeng ulo kelabang ya hmm. tadi bodong ya terus gak ngono pangan panganan apa? Njane dadu puter njane. Ojo. Sama gopo aku. Ojo soal perjudian ojo. Soale wis dilarang pemerintah. Gak usum. Gak usum itu zamane. Hmm. Guyon guyon. Iya lah eh, buntut barang wis ojo dibuntuti. Wis gak buntuti saiki. Iya iya Senian senian. Senian ngomong ngomong ndi. Mangkin pun menungso. Lah gak tau kepethuk untu peno kok tambah kuning. Parani kapan? omonganmu sok kuning ngomari diwenter kok iki tabuhan ndi sih gamelan ndi nyile teh ujok ujok gapa ngimu tabuhan nih enggak iki gamelan kene kok oh iya oh iya iki kira-kira piro -kira saiki tapi sing ndi yo iki lho ini doleceran ngene <laughs> saron bebek iki oh, Halo. Iku eh. tadi sik. Eh. Kon iki niat latihan ta dadi wong rombeng kon. Lho gak ngono lek panjene lek panjene kuat niku ya dituku dhewe ae. Sing ndi? Yo. Kanggo persatuan ya. Mbok nek kasih nek wis kasih gedhe. Heeh. Kasih wis gedung. Pokoke dicecil. Lho enggak kasih sak biyen nek SD ya, saiki wis ana SMP kasih. Saiki dhek kena loro beri-beri ya. <laughs> Pak kasih anake wak garimun. Iki sering paloke gane ya. anu minir. Gamelan nek mesti pelok slendro, iki ana minire barang. Pelok, peloke kanen. No no no no no no Kanak ya iki. Kanak. Ya anu kuwi slendro-slendro Slendro e? ae wis. Iya. Soale pelok ku gampang menyusul kene ya. Kembule pira? Kembule biyane biyan niku 9 terus. Kari pira iki? Kari 7 kalah dadu apa lho. <laughs> ngomong ngamuk ora ngomong ngebak. Ya pancet lo. Wah, songo. Oh, songo. Gonge siji. Gonge kendo gonge kiruban. Kendo wong gak tau dipir. Oh, kon ngomong jane iki lho nek nek gambange gak patek ulem soalnya tak mari tak delok tak jempok dadak kayu kates. <laughs> Nek gong iki sik iso kena diatur, tapi ana gong sing iso mesuh bareng. Masa? Lho iya, nek gong iki dijebuk nek gur. Oh. Nek gong iki gong bombong. Iya. Iku dalet-daleti. <laughs> Balsem. Kadang disebul iku gak gak iso muni. Disebul iso muni jangkrik ya. aja bener wangin ya. Wong iki gak tabuhe pokoke sing nabuh gondol nae. iso di. Iya, kok dibentuk ya. Tangan kanggo kempul. Iya. Sing gondole kanggo gong. Nek sampahan kok kung kung kung kung kung gedhe. Iya, iya. Dadi bengi tanggapan iso wis pujenge kumat. Iya. Wah, sing ngomong apa? Eh, sing penting iki anu lho. Iki pangkur pangkur iso bener iso tapi biasane senengane blendrong iki lek dadi buta iya buta nganggo cangkem <laughs> sikil tangkat sing kendang sing ngendang guyon karo penonton <laughs> akhire akhire aku gak iso muni tanding tanding Ga iso ngono wong iya Lah dheweke ndelok penonton terus. Penonton iya, gak ndelok pemain. Gak ndelok aku kiprah. Iya. Lah jenenge aku ketutupan cangkeme buta. Buta iya. <laughs> Ya gak iso aku ngomong, iya. bangun tak enclekno ngene. Eh, kendangmu <laughs> lho. <laughs> Lek wis peno sinome iso kinanti iso, terus celuntang iso pangkur iso ya. Mm-hmm. Mben tanggal 9 iki ayo melok aku ya. Iya. Nyunat. Lho. Wong iku tembangan kanggo nyunat, kanggo nyunat nyunatno. Oh, nyunatno ditangkap wong nyunat ngono. Tapi kuwi ora gak kena ge nyunat. Hmm. Ya apa sih gendengane panggur? Ya disunat. Ayo. <laughs> Panggur. Nyuruh, nyuruh, nyuruh ae. Nyuruh ae apa kuat nyuruh? Nyuruh. Nek ndelok ae nek segone ku nyuruh apa nyuruh? Gak nyuruh ku sing kenceng lho. Yes pokoke sak uni unine lho. Telu telune ndi telune. Sing telu dhewe telu wis kare pari papat lho. <laughs> telu. Hmm. Oh, oh iya, iya. Angkatan iku ngono. Hmm. Saiki panggur lomba sik piye? Ya Kang Klamet Darum. Hah? Hmm. Ya, cuma lah ya. Iya, ya, cuma lah. bendo maerso apa pak Balung Sari. Ya, Balung Sari lah. Balung Sari. Brunas. Balung Balung Brunas loh. Balung nongko, balung nongko. Balung nongko ya. Oh, Bapak. Balung. Oh ya. Alah Bapak Balung nongko. Dapat maning kata sampe Iya. Ayo. Rujak. Kakan rujak. Weteng seneng. Rujak cengur. Rujak wong kampung bungur. Iya. gerakne kurang selat dadi kendange pole koyo kaya-kaya wong digeret sapi. Karepe aku oleh ngempakno tak kuat-kuatno tapi ning sing kono gak tegen ya. <laughs> Maksud iku gak tegen suarane. Lah iya kan Terserah soal gak tegen iku terserah. <laughs> Ah iya. Yo ngene iki lho Sinom iki apa? Oh anu, pangkut. Oh. Sing dhisik mang sinom ya. Suara sing larang regani yo ngene iki digoleki. Hmm, iki digoleki oh sapa sing gak goleki oh iya nemen wingi sesuk <laughs> aku lak main juga main kanggo nyendeni persebaya karo <laughs> musuh Jerman wis saiki peno gending-gending jelas iso ya sino miso kinandi iso gending wetan iso saiki kari ngomong ngomongi sing penting mosok ate iso nembang tok gak iso ngomong lak gak enak oh ngono ta saiki latihan drama iya Yowes kari latihan drama, jadi awakmu iso merayu aku gelem gak awakmu, Pak? Gelem. Coba sih, coba coba. Ya, Pak. Pak sih ngomongnya. Sir-siran umpamane. Mengapa aku selalu diambang-ambingkan oleh kaum laki-laki? Jadi tidak ada artinya saya sebagai kaum betina. Kok selalu mereka itu kok menodai saya. Sampai begini perut saya ini. Inilah arti artinya korban pergaulan bebas. Mas, jangan aku dibebaskan. Dek. Ya, Mas. Ba ya, Mas. Berat. Ada Mas. Apa maksudmu kau datang sendiri? Kenapa kau menangis-nangis di tengah jalan? Kau harus tahu. Aku sampai terjadi begini, Mas. Selesaikan ini. Siapa yang menanggung jawab ini? Sudah gampang. Lain hari tetap aku yang menanggung jawab. Sik, sik. Lapo? Yo ngene iki tak ajare nyambut gawe iki. Kebobolan. Ya apa? Mbok ndelok ndelok seneng wong wedok aku gak nglarang nek luwih ayu teko aku. Lah karepmu kate apa? Lah apa aku lek bedindang ngene. <laughs> Eh, macem-macem omonganmu iso aja. Ya iki sarange ya iki sarange. Ya iki ta. Lho, Ri. Lho safari iki lho kamu. Iya tak jare ini pancen. Lho, Ri, lha apa Ri? Kon iki wadus safari rek. Ayo terusno. Terusno terusno apane? Gak isin. Gak isin apane awakmu? Kok iso ngepek bojone wong. Mentang-mentang kaya ayu-ayu dhewe. gedene sak gunung anakan. Sak gunung lah gedene. Masih sak gunung ayo mana padha. Gunung anakan. Lah nek gunung duwe anak-anak apa? Gunung apa? Ya anak potok. Ya iso ngepek bojone wong. Alah wong awakmu sing bajak bojoku kok. Ya aku sing bojone asli. Sopo bojone? Ya iki bojoku. Iki ya apa war? Lho, njen wong lho iki. Ayo Lho ya gak iso wong aku kadung mendalem kok. War, cing cing cing gak ulun terus. Cepur ono sisan. Ya apa? Cepur ono. Karena pegatan aku. Ah, pegatan bojomu. pegaten, ayo. Iya, nah nek kon tak pegat terus kon serik bojoku ngono lah. Maksudku lak ngono. Oh, eh, ngomongmu. Iki buyar dramae buyar. Gak iso, gak iso buyar iki kadung. <laughs> Buyar tenangan kadung menjiwai kok omonganmu. Sabar <laughs> tresna tresna aku tak minggat mereka tolong. Gak gak gak. Lho, Sabar sabar. Jok ah, kon oh, niku Iki mak opo lho latihan drama. Iki opo? Prasamu temen ae. Sopo kon iki pangling ta? kok iso lali lho. Iki ngono ning Mariam, karepe mbina arek-arek gawe hiburan, latihan, latihan drama. Ngono oh, bojone gak dikandani lek latihan rene, ditinggal ae, boleh dicatu. Kok ditilap ngono lho. Iki latihan sih. Kok ngurusi biari. Yeah. Iya lah iki aku gak ngerti lah jane safari iki ada apa-apa. Lah aku lah bingung ta aku dadi bojone. Gabung kene dadi siji awakmu. <laughs> Oh. Iki lho aku dicampur iku lho. Nek kok anggota jauh-jauh, cauk Lah anak anakku aku ngejak bojone menawar ini iki biyen ya. Iya. Dasare cemburu nek bener. Iya. Bapakku biyen tau ketele ya. <laughs> Nang sapa? Mariam. Mariam. Ah, safari iso-iso. <laughs> Iya, dadi aku mong kanggo anu ya kanggo titis-titisan wae mau. Dadi gak apa-apa ta iki? Munggah. Saiki sing penting gak Ayo sing rukun ya lek pancen iki diterusno liat dina latihan sing tepat. Oh, iya, iya. Ayo saiki mangan-mangan sik. Ayo.